assalomu alaykum qadrli anglag'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz ismoil alayhissalom ismoil alayhissalomning dunyoga kelishi ibrohim alayhissalom xotini sara dedigi hojar bilan birga pulmonlarni elib falastinga keldi ibrohim alayhissalomning xotini sara tug'mas edi ibrohim alayhissalom farzandga shuncha intizor bo'lsimi lekin sora erining bu orzu ormonlarini amalga oshirishga amalsiz edi shunga u bakmi azoblanadi shu tufayli u erga sadoqatman dedik hojarni xotinlik ilish to'g'risida nasihat qildi va hojarning farzandlik bo'lishiga butun oilani bola yuzi ko'maslik azobidan qutulishiga tilakdashlik bildirdi ibrohim alayhissalom xotinning bu samimiy nasihatini qabul qildi Uzunğa bamayla Hacer bir oğul tuğdu. Balığı İsmail dep at koydu. Bala akıllık, zerek çoğun boldu. İbrahim aleyhisselam intayın xuşal idi. Lekin Sara'da kündeşlik peyda boldu. O Hacer'nin İsmail'ini tuqallığını köğgendin keyin azapılını bir aram bop yurdu. O İsmail bilen Hacer'ni köğgen çağlardı xapı boladı. Sara kün boyu bir aram ütetti. Qarğanda ismoil va uning onasi hojir bu yerdan ketsalar soraning ko'ngli oromig'a tushadiganday qiladi sora ibrohim alayhissalomga bu orzusini aytdi u eridan ismoil bilan hojirni bu yerdan o'z yurtiga opirib qo'yishni umid qildi hamda bundan keyin ularni ko'rish yoki ularning ovozini anglab qolish tufayli yana ko'ngilsizlik tug'ilib qolishdan xoli bo'lish uchun ularni qancha neri ketkazib yotsa shuncha yaxshi bo'ladiganligini bildirdi ibrohim alayhissalom go'yo alloh taolo uni shundoq qilishga undigandek xotinning talabiga ma'qul bo'ldi u o'g'li ismoil bilan hojirni to'giga mindirib allohning yo'l ko'rsatishi va qo'g'dishi orqasida ular bilan birga yo'lga ravon bo'ldi u manga manga uzun yo'l yurgandan keyin bir cho'lga keldi ibrohim alayhissalom ona bola ikkalarini giyoh unmaydigan bu toqir cho'lga tashlabdi Bu çağda Hacer bilen İsmail'de azğını ozuq tülük ve su qağan bolsu mu? Lekin ola Allah'a qatti et. İbrahim aleyhisselam İsmail ve onun anısı Hacer'ni bu qaqas çölge taşlıvetkenden keyin yurtdığı qaytip ketmekçi boldi. Lekin Hacer İbrahim aleyhisselamның peşiği isilip, Ey İbrahim, sen nəgi barısan? Sen bizni Adem ayığı besilmeğen bu çölge taşlıvetsen, bizdan kim xabar oladi dedi. Hacer ibrohim alayhissalomning o'ziga va balığı bo'lgan nestashligini qozgab, onundan ona bola işgeylerini bu cho'lda açzar qoldirib qo'ymaslikni umid qildi va ibrohim alayhissalomga yalırıp, sen bizni bu tashlab taşlıversen, mubadi bo'rilar kelib bizga hujum qilib qolsa bizni kim qo'g'daydi Biz pish piş qandoq chidaymiz dedi. Hacer so'zlab aytib yig'lab ketdi lekin uning aytganlari va to'kkan yoshlari erini o'z niyatidan qaytaranmadi aksincha ibrohim alayhissalom uningga bu allohning irodasi mening buningga bo'ysunishim shart dedi hojar buning allohning irodasi ekanligini bilganida itoatmanlik bilan shuktirib gap so'z qilmadi oxirida u alloh taolo bizni hargiz tashlab etmaydi dedi ibrohim alayhissalom allohga ishinib qattiq qayg'u hasrat ichida ona bola ikkaylandan ayrildi shak shubhisizki ibrohim alayhissalom shu chog'da odatdan tashqari azoblandi u qandoqmi azoblanmay turolasin u bola talab qilib balaga intizor bo'lib yurib yashanganda oran bir oğlunun yuzini ko'rgan edi Əmdilikdə bu oğlunu odam ayığı bosmagan bir çölgü taşlıvətdi. Bununla o içinmay turalamdı ibrohim alayhissalom ketib yetib yig'laydi ammo u payg'ambar bo'lish sufati bilan bu hijron azobiga bardoshlik berish kerak edi u yolg'iz o'g'ilni cho'lda qo'yib o'zi uyga qaytib keldi u ona bola ikkaylanga faqat alloh tilla panohlik tilaydi u duo qilib shundoq deydi yo rab avlodimning bir qismi bo'lgan bolam ismoil bilan ayolim hojarni sening hurmatlik uyingning qishidagi ekinsiz bir vodi Makkaga o'rlashtirdim. Ya Rab, bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgin. turli mevalarni ularga rizq qilib bergin. Shukr qilib qolsa ajab emas. Sura Ibrohim 37-oyat. Zamzam buliqi. hojar taqdirga bo'ysunib, ko'z oldidagi bu baxtsizlikka bardoshlik berdi. qo'rsiqi ochqanda elib kelgan non bilan oziqlandi chonqig'anda elib kelgan suvdan bir ikki yutum ichdi ko'p o'tmay non bilan sumi tugab ketdi ochliq dastidan hojarning qo'sig'i g'uldirlaydi ussizlikdan lavlari yerilib ketdi u hammaga bardoshliq bergan bo'lsimi lekin o'g'lini emitishga sut ussizligini qondirishga suv yo'q edi bola ochliq va ussizlik dastidan qattiq yig'laydi Ana ko'ngli buzilib yig'lashdan boshqa amal topolmaydi. U ko'z yoshi va butun jini bilan bolasini usuzlik azobidan qutuldirishni orzu qiladi. Biroq bu faqat amalga oshirg'ili bo'lmaydigan orzu edi xolos. Hajar o'zining kundan kuniga yodab ketayotganligini sezib bakmi azoblandi. U bir iloj qilib bu qiyin sharoitdan qutulib chiqish yo'li topmoqchi bo'ldi-da, bolasini yerda qo'yib o'zi suv izlashga boshladi. O ketib berib balasining yig'lagan ovozini olg'inida yuragi pichoq bilan tilgandek azoblandi O balig'i bir temim so va o'zug'liq izlab safa teg'idagi har bir toshni oqtirib hech narsa topolmay azoblangan holda balasining yeniga qaytib keldi Bir birdinla uning ko'ziga marva teg'i tarafda sarab ko'rindi u shu yerda cho'qim suv bobos kerak deb o'ylab shu tarafga qarab yugurdi lekin u yerda uningga hech narsa uchirmadi u yanala noiloj qaytib keldi u shu tariqada safa bilan marva o'ttirsida yugurib yuradi bolaning yig'i zarisidan uning yuragi yerilib ketgandek bo'lib ketdi bola puti bilan yerga tipchaklaydi to'la yig'lagan bolaning geli qurib ovozi bitdi ochliqdan holsizlanib bir tinig'ili qoldi ona nefsi üzülüş aldıdı durgan canı can balısığı karab duradı. Qutuldirishga qilchimi amal qilinmaydi. Ona balaning bu holini ko'rgan har qanday tashirak odammi ularga ich og'irtadi. Shu asnoda tuyuqsiz balaning tapini ostidan bulduqlab suv chiqishga boshladi-da, tosh shekilli orliqidan suzuk buloq suvi eqib o'tdi. Allahның аны бала ішкейләңге қыған мәрхәміті вә ғәмқорлығыны көген ана лассыды олтырып қалды. Пешанысыдың мончақтек тәртәпчіп чықты. Арқыдылы о ешінімге қарамай, оғылының қышығы югіріп келіп, балығы дәрхал су ішкізді. Бала аста-аста рухланды. Аны балыны көріп, бағырғы бесіп әлләй әтті. Şu an onun көздін бұлдықлап яш ақты да, оның арғалықы, va g'am qayg'usimi mushu issiq yosh bilan chiqib ketgandek bo'ldi bolaning hayoti xavfdan qutuldi ona faqat mushu chog'dala ondan suv ichishga boshladi u qong'idek suv ichib asta asta o'ziga keldi necha kundan beri uning beshini qoplab turgan qora bulut endi ko'tarilib ketdi bularning hammasi allohning marhamati va ehsonidan bo'ldi bu zamzam bulg'i edi Bu bulaqning suyi shu chaqdan tortib ta hozirgacha to'xtamay eqib turmoqda. Haji qilgan hojilar har yili bu buloqning yeniga kelishib, o'zlari to'yg'idek ichishgandan keyin yana urug' tuqqanlarga og'ash ketishadi. Bu yerda buloq asli bo'lg'achqa uchar qanotlar bu yerga kelib, buloq ustida parvoz qilishadi. Shu chaqda Jorhum qabilasidagilar bu yerdan o'tib ketib, uchar qushlarning hadab bu yerga tushayotganligini ko'rib, bu yerda suv borlig'ini his qilishdi chunki ular qushlar tushgan yerda cho'qim suv bo'ladiganligini biladi shunga ular bu yerdagi ahvolning qandoqligini bilib kelishga bir necha kishini evatdi bu odamlar kelib bu yerda suv borlig'ini bilgandan keyin darrov qaytib kishilarga xushxabar yetkazdi kishilar bunidan xabar tepib bora bora bu yerga kelib o'ltiraqlashdi hojar bunidan bakmi xushal bo'ldi bu odamlarning o'ziga qo'shni bo'lishini yaxshi ko'radi u allohning bu odamlarni ona bola ikkalaning yeniga keltirganligiga rahmat etdi ismoil alayhissalom va qurbon hid ibrohim alayhissalom o'z o'g'lini unutib qolmadi u o'g'lining ahvoliga noit ko'ngil biladida hamda bu yerga doim kelib o'g'lini yo'qlab turadi ismoil bora bora cho'ng bo'lib mustaqil turmush kechiroladigan va amgak oladigan bo'ldi Bir kechisi Ibrohim alayhi salam ko'rdi. Ko'rgan tushida Alloh taolo uning o'g'lini o'ldirib, qurbonlik qilishni buyurdi. Payg'ambarlarning tushidagi ishlarning hammasi rost edi. Tushida ko'rganlari cho'qim amalga oshatdi. O'nig'onga yonig'andak imtihon ustiga imtihon kammakda edi. Ibrohim salam umrining to'lisini jafo mushaqqat ichida o'tkazib, yashangan chog'da oran bir o'g'il ko'rganligiga nihoyat xushal lekin keyingi chog'larda u o'g'lini onasi bilan birga odam qadimi besilmagan bir qoqos cho'lga tashlab etishga majbur bo'lgan bo'lsimi lekin alloh taolo bularni o'z panoyida saqlab o'lim yetimdan qutuldirdi endi o'g'li cho'ng bo'lib yetishib kelib edi uni qurbonlik qilishga to'g'ri keldi ismoil uning birdan bir o'g'li edi endi uningga o'g'lini o'z qo'li bilan o'ldirib qurbonlik qilishga to'g'ri keldi bu nima degan azoblanarlik ish Bundaq azapqa yürgi taşdin bitken adamı çidab duramaydı. Peyğəmbər degen bəribir Peyğəmbərdə. İbrahim əleyhissalam özünün Allahqa boğan qətli itaəti bilən bu azabını tartışını rava görüb, Allah'ın iradesi boyusunuş kararı geldi de oğlunun yeniği berip. Ey oğlum, ben seni boğuzlap düşeptim ben. Oylap bakana, senin kandak pikirin ba, dedi. O etti. Ey ata, nemiga buyurilgan bo'lsang shuni ijro qilgin alloh xohlasa meni sabr qilg'uvchi topsan dedi sura saffat bir yuz ikkinchi oyat otiga hurmat qilish oliyjanoblik allohning irodasiga bo'ysunish allohning o'rinlashtirishiga itoat qilish bo'lsa texmi oliyjanoblik dadisining azobini yengillatish dadisiga allohning amrini texmi o'ngishli ijro qilish imkoniyatini yaratib berish uchun ismoil dadisiga bundoq dedi dada jon achchig'imni put tepib to'lg'inib ketmasligim uchun meni mahkam bog'lang kiyimlarimni soldirib Bu bo'lmasa qon chachrab ketadi buni onam ko'rib qolsa ko'ngli buziladi pichig'ingizni bilab ittiklatib kekirtigimga to'g'irlab bir pichoq bilan o'ltiring shunda qilsangiz ko'p azoblanmasligim mumkin mandan onamga salom etib qo'ying navoda xohlasangiz kiyim kechaklarimni onamga opirib bering Bu mening onamga qoldirgan xotiram bo'lib qolsin. Onam meni seg'ing'inida kiyimlarimni ko'rib ko'ngli tasalli topa, ham kiyimlarimda mening hidimni purar. "Ey jinim o'g'lim" dedi Ibrohim alayhissalom. "Sen Allohning amrini o'rnatishimga yordam beralisan, bakmi yaxshi qilgan bo'lasan." ibrohim alayhissalom so'zlar o'tib o'g'lini bag'irga besib yuz ko'zlarini to'xtamay so'yib ketdi ota bola ішкейлән бешіні бешігі еқішіп қаттық еғызары қылышты. Ибраим алейхиссалам оғлының ішкі қолыны бағлап ерге ятқызды да, қолығы пичақ алды. О оғлыға қарап көзіден ямғырдақ яш төкіп, ах ұрып кетті. Арқыдың пичақны оғлының кекіртеге тоғырлап bir ұрып pichoq o'tmay to'xtab тоқтап chunki alloh Алла pichoqning bisini бісіні кейінік қайырып әткен edi. Ey dada dedi оғлы. yuzimni dum qiling bo'lmasa yuzimni ko'rib ichi og'ritisizda allohning amr farmonini ijro qilishingizga daxli yetadi dadasi o'g'lining digini bo'yicha qildi ondan pichoqni ilib ismoilning bo'g'ziga to'g'irlab yana urdi lekin pichoq yanala o'tmadi ibrohim alayhissalom tamtirab qilib allohga qanday qilish to'g'risida murojaat qildi alloh taolo uningga ey ibrohim Sen çüşündü buyurulğanını beca keltirdin. Biz hakikaten yaxshi ish qilguvchilarni mushundaq mukofotlaymiz, dedi. Sura Saffat 104-105 oyat. Ota bola ishkaylan qutulib qoldi. Ular Allohga tashakkur etdi. Shuningdan keyin ularning Allohga bo'lgan ishonchi teg'imi qattiylashdi. Alloh taolo Ismoilning badiliga qurbonlik qilish uchun jannatdan bir qo'shqar chiqardi. Ата балы ішкейлен енеді bir қошқар тұрғалығыны көді. İbrahim aleyhisselam baya işletken piçağını koşkarının boynuğu toğurlap uruydu. Piçak kesti. Koşkarının cini şu an çıktı. Yer kanığı boyaldı. Bu koşkar İsmail'nin bedeligi öldürüldü. Şunundan tartıp, barlıq musulmanlar bu vəqəni xatırlap, Allah'a özlerinin teşekkürünü bildiriş üçün her yili şu gündə qurballık qılıdığan boldu. Qurban heytining kelib chiqishi mana shundoq. ismoil alayhissalom va Jurhum qavmidagilar. Uchar qushlarning top-top bo'lishib Zamzam buliqi ustida egib parvoz qilishi hech nima unmaydigan bu qoqos cho'lga hayotlik baxsh etdi. Makkaning atrofida o'ltirishliq Jurhum qabilasidagilar uchar qushlarning bu yerda egib yurganligini ko'rib hayron qilishdi. Ola uçar kuşlar fakat adam bacaygılı çüşüdü dep oylap, ahvalını körüp gelişki bir netçe adam evet. Kegen adamlar bu yerdeki sunu körüp derhal kaytıp berip, bu kuş haberini Jorhum kavmidikilerge yetkizdi. Şunun bilen Jorhum kavmidikiler arka arkadan zemzem bulukı yeniği gelişti. Ola İsmail bilen anasının bulak boyudu turuşluk ikerligini körüp, bulak suyunu bile işletiş üçün Hacer'ge hoşunu buluşunu iltimas kaldı. Hacer ulanın talabini qabul qildi. Lekin ularga faqat mehmon sifatida Sahib xonim bilan billa buloq suyidan tang foydalanishni hamda uni zo'rlik bilan egallab olishga bo'lmaydiganligini eskartdi. Jorhum qavmidagilar buni qabul qiladiganligini bildirishdi. Shuningdan e'tiboran ular buloq yiniga orqa-orqadan ko'chib kelib, nurg'un uy-joy soldi. İsmail cho'ng bo'ldi. U o'zining tanbal, sog'lom ishti keskin tadbirlik bo'lganligi bilan qavm ichida dong chiqadi keyin u jo'rhum qavmidagi bir qizga uylandi bora bora ularning tilini ugunib olib butunlay ularning bir a'zosiga aylandi u kishilar bilan yaqin inoq o'tadi ular bilan birga baxtli yashaydi biroq yillar vafo qilmadi uning onasi baxtga qarshi vafot bo'ldi bu hol ismoilni cheksiz azobladi ibrohim alayhissalom burunqidaklab bu yerga kelib o'g'lini yo'qlab turadi bir qatim u makkaga kelib o'g'li ismoilning oilasiga kirdi uyida o'g'li yo'q edi faqat kelinili turadi ibrohim alayhissalom kelinidan o'g'lining yaqindan buyangi ahvolini so'radi kelini ibrohim alayhissalomga ismoilning sirtqa chiqib ketganligini aytdi orqadil u dard to'kib turmushining qiyinchiligidan qo'lining qisqiligidan zarlandi ibrohim aleyhisselam buni anglab naayet xafa bo'ldi va bundak ayolning o'z oğluğa xotun buluşku munosib emasligini iz kaldı. Bu ayol birinchidan allohning orullaştırışığı şükür qilmagan ikkinchidan eridan ağırgan edi. Bundak ayol eri bilan uzun müddet birgi bulanmaydı. ibrohim aleyhisselam ketadigan çağda kelinidan oğulga salom etdi va onunla. o'g'lim işiginin bo'sog'isini yengüşlüvetsin, etip koyun dedi. İbrahim alayhissalomning bu gapining ma'nosi o'g'liga bu xotinni qo'yib etib, uningdan yaxshiroq xotin ol deganlik edi. Bir necha kundan keyin Ismoil oilasiga qaytib keldi. U oldin bir nima sezgandek xotinidan "Uyga biroz keldimi?" deb so'radi. "Ha, bir buvoy kelib ketdi. Buvoy sizning ahvolingizni so'radi. Uzaydan u sizga noit ko'ngil biladigan qiladi. من دقیقا اونونگا ترمشتی قیانچیلک لرمزنی ایتیم دب جواب بده خودنه. اسماعیل خودنه دید. بوای سعی برنی ملنا تاپل دوما دب سورت. ها دب جواب بده خودنه. سلام ایتی. یعنی سیزگه شیگمیزنن باسوغسنی ینگیشلی ویتیشینزنی تاپل اد. اسماعیل خودنگا. بو بوای منان دادم. اونون مانا تاپلگنه مانا سینی قویت دیگرلیکی. دیده ده gapni tugitib qilchi tortishmasdinli xotinni qo'yitib ketib qoldi oradan ko'p o'tmay ibrohim alayhissalom o'g'lini yana yo'qlab keldi u o'g'lining yangi uyini uqishgandan keyin darhol o'g'lining uyiga keldi u bu qatimmi o'g'li bilan ko'rishammadi lekin o'g'lining yangi og'in xotini bilan ko'rishdi u kelindin o'g'li ismoilning naga ketganligini so'radi kelini erining tirikchilik qilib ketganligini aytdi ibrohim alayhissalom yangi kelinidan turmush ahvolini so'radi yangi kelin buvayga turmushni noiti yaxshi turayotganligini aytdi hamda erini bir qur maqtab berdi ibrohim alayhissalom buni anglab intayin xursand bo'ldi ibrohim alayhissalom kelinning gap so'zlaridan uning boyo'qqa shukur qanoat qiladigan yavash ayol ekanligini bildi u ketadigan chog'da kelinidan o'g'ilga salom etdi hamda uningga o'g'li kelganda eshikning bo'sog'isini obdan saqlasin deb aytib qo'yishni taqilab ketib qoldi shu kuni oqshimi ismoil qaytib kelgandan keyin er xotin ikkalan paranglashdi xotini uningga dedi bugun bu yerga farishta sifat bir buvay kelib sizning ahvolingizni surishtirdi buvay ketadigan chog'da mandan salom etang u eshikning bo'sog'isini obdan saqlasin deb topiladi ismoil xotiniga u mening dadam bo'ladi uning маңа таблығалары мені сән білән яқшы өссөн, мәңгі айрылмысын degan bo'ladi dedi shunda qilib ismoil ikkinchi xotini bilan та қиырып чаштыры ақарғычы білі өтіп, көп пәрзәнтлік болды. Кәбінің бина қылынышы. İbrahim aleyhisselam bir mazgil ötkenden keyin o'g'li ismoilni yo'qlab keldi. U bu qitim o'g'ilni odatdagicha yo'qlash uchun emas, balki mo'yin bir ish uchun kelgan edi. u bu navbat amr farmon bo'yicha kaba bino qilishga kelgan edi u allohning amrini olgandan keyin qilchi ishkillanmayla hijaz rayoniga kelib o'g'lini izdidi lekin o'g'li o'tganda turishliq yangi uyda yo'q edi ibrohim alayhissalom suba joylarning hammasini har bir qabila va chidirlarni izlab chiqib oxir o'g'lini zamzam buluqining yenidan topdi o'g'li bu yerda yo o'qi yasayotadi ismoil dadasining kelganligini ko'rib qo'lidagi ishni darrov tashlab dadasining oldiga yugurdi ota bola ishkaylan ko'rishgandan keyin intayin xushal bo'lishib bir biri bilan mahkam quchoqlashib ol ahvol so'rashdi ondan bir yerda o'ltirib paranglashishga boshildi ota bola ishkaylan uzoq so'zlashib xushalliqqa cho'mdi ibrohim alayhissalom o'g'liga bolam alloh taolo meni shu egizlikda bir joy bino qilishga buyurdi dedi ismoil dadisiga bakmi itoatman edi O, dadisining so'zini anglab darhol ma'qul bo'lib dadisi bilan birga joy bina qilmoqchi bo'ldi ota bola ishkaylan to'lib toshgan ishonchi bilan joy bino qilishga yer tayyorladi allohning quvvat berishi ularning irodasi bilan ishonchisini oshirdi shuning bilan ular bir niyatda hamkorlashib yerni o'yib ul hozirladi ular allohga iltijo qilib mundoq dedi Ey Rabbimiz, bizning ishimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan hammani anglab turg'uvchisan hammani bilib turg'uvchisan Ey Rabbimiz, ishkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdimmo o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga haj qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbini to'liq qabul qilg'uvchisan, noiti mehribonsan. Sura Baqara bir yuz yigirma yetti bir yuz yigirma sakkizinchi oyat orqadinla ota bola ikkaylan ishqa kirishib ketdi ismoil tosh to'shib berdi ibrohim alayhissalom o'z qo'li bilan ul bosdi ko'p o'tmayla kabining uli bitdi shubhasizki bir xil g'oyibona kuch ularga yordam berayotadi bo'lmasa ikki odam bu og'ir vazifani qandoqmi ustiga ololisin tam bara bara egizlamakda va uzarmoqda edi ibrohim alayhissalomning yerda turib tomga tosh qo'yishga bo'yi yetmadi shunga u o'g'liga balam tomni davomliq egiziltishimga oson bo'lsin uchun putimning ostiga toshdan birini akib qo'yib bergin dedi ismoil tosh izlashga ketdi u xeli uzun izlab yurib bir cho'ng qora toshni tepib dadisining puti ostiga qo'yib berdi ibrohim alayhissalom qora toshning ustiga dastlab ishni davomlashtirdi ota bola ikkalan shu tariqada ishlab oxiri kabini bino qilib chiqdi shuningdan beri kabi musulmonlarning har yili bir qitim jam bo'ladigan yeri bo'lib qoldi kishilar u yerga to'planib ibrohim alayhissalomning rabbimiz bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgan turlik mevalarni ularga rizq qilib shukur qilib qolsa ajab emas degan murojaatiga hamdam bo'lib kelmoqda sura ibrohim o'ttiz yettinchi oyat diqqat berganinglarga rahmat